Man atkal bija jāiet un jāgaida tevi, bet tevis vairs nebija, un sirds mana sala. Kad atnāksi to vai teiksi, ka mīli, vai plēsīsi sirdi gabalos, tik atnāc un pasaki man, lai varu es aizbēgt vai palikt tepat.